За сайн байсгаана уу? Э, цаагаар хүйтэн болсон те. Э одоо манай Монголын цаагаар маш тодорхой байгаа юм шиг. Ерөнхийдөө гайгүй байсан чинь яа за угаасаа энэ үед ерөнхийдөө хүйтэн болдог шүү гэхээр яг хүйтэн болдог те. Одоо яа. Тэгээд өнөөдөр 9 сарын 20-нд энэ өдрөөр манай аа ял хүүхдүүдийн баптизм байгаа. Тэгээд үг нь баптизм гэдэг нь тий ялангуяа хүүхдийн баптизм гэдэг нь дайр үед яг хавцлаг маш хүнд өндөр байх маш хүнд тэр үед хүнд байхдаа тэгээ хүүхдүүд нь тий ерөн баптизм заавар авах ёстой шүү аврах гэхийн тул түүх хүүхдүүд ингээд яах вэ тэгээд үүнээс эдэн нарч бас ерөн тий баптизм авах ёстой гэж анх ихэлсэн байна Харин баптизм гэдэг нь угаасаа та нар сайн мэднэ л доо тий. Аврагдахын тулд мөн бүх хийсэн гэм нүглээс тэгээ чөлөөлж яг бурханы хүүхдүүд болох юм шиг байна. Харин энэ жижиг хүүхдүүд ямар гэм нүгэл байгаа гэж би нараа ярих хүлээ тий. Энэ жижиг хүүхдүүд энэ гэм нүгэл хүн шүү гэж <laughs> ярих хэрэг хинч хүнийг флэн авахгүй юм сте. Тэгсэн мөрдлөө би нараа энэ хүүхдүүдтэй баптизм өгч байгааг нь эднараар мөн эцэгэх үнийг харж байгаа бүх хүмүүст цаавал өгөх нь байгаа учраас тий. Одоо сая нөгөө тэр а одоо та нараа бас мэдээгээр ингээд зөнд хараад унших үзэх тиймэрхүү зүйл байгаа. Шириагаас гараад олон хүмүүс одоо Европ руу ингээд явж байгаа штэ тий. Шириагаас гараад тэр э, муслимгийн хоорондоо хоорондоо энэ тий аллаад ингээд тийм ээ үнээс уулахөр Сириагаас олон хүмүүс одоо ингээ гараад чухтаад тийм ээ одоо Европ руу явж байгаа Турк мөн ингээ Европ руу явж байна. Тэгээ үнээс хүмүүс ерөнхийдөө олон хүмүүс бас ингээ чухтахаар замдаа олон хүмүүс бас нас барсан байхгүй юу тий нас барсан л доо. Тэгээд цаа яагаад гэвэл Европ хүмүүс Европдөө ингээ паспорт визагүйгээр ингээ орохоор 시리아гийн ислами хүмүүс ингээд ерөөхдөө орохоор маш хич байгаа. Үнээс болох хүмүүс нөө цаар ингээд орохоор гэхэд тэг янз янзын аюулаас болохоор олон хүмүүс үхсэн байна. Тэгээ сая Европ хүмүүс эдний хүлэн авах хэрэгтэй гэдэг ингээд нэг явдал байсан тийм ээ. Нэг жижиг хүүхдийн зураг зөндөө явуулсан байна тийм. Тэгээд аа Курди гэж ингээд дуудагдах тийм Шанан гэдэг нэг хүүхэд байгаа. 3 настай хүүхэд. Тэр 70-ын 70-ын 70-ны ирэг дээр ингээд өгсөн тэр түүний зургийг яг карсныхаа дараа хүмүүс нэрээ үнэхээр эднийг аврах хэрэгтэй шүү. Бидний бид нарыг хүлэн авах хэрэгтэй энэ санаа тий хараад дэмслэг гарсан байна тий. Үнээсээ болохоор хүмүүс бүгдээрээ шираагаас гарсан хүмүүсийг хүлэн авахаар Европт бас хичээж байгаа тий. Иймэрхүү нэг хүүхдийн үхлээс болохоор Европт янз янзын хууль бас байгаа. Заавал виза аваад орох хэрэгтэй. Тэгээд эднээрээ урвал яах вэ? Мөслим олон мөслим ороод одоо тайраа гарвал яах вэ? Ингээ хүмүүс янз янз санаж овсны юм байгаа байсан мөртлөө нэг 3 настай хүүхдийн үхлээс болохоор мэдээж ганц нэг хүн үхсэн биш. Олон хүүхд бас тиймэрхүү маягаар тий үхсэн. Харин нэг хүүхдийн үхлээс болохоор нэг хүүхдийн үхлээс болохоор олон хүмүүсийн сэтгэлээ найсан байна. Найгдсан энэ утга. Тэгээ иймэрхүү маягаар бид нараа тий хүүхдийн баптизм өгөхд. За эднээр нь Тэнгэр Тэнгэр бурханы хаан салд шинээр яг төрөх юм бай тий. Мэдээж энд бас ингээд төрөөд ингээд явж байгаа. Харин эдний авч байгаа баптизмыг хараад эцэгийнх нь нэрэ баптизмын өчрөөх нь юу вэ? Жүгээр нэг удаа сүмдөө сүм рүү яваад адислаа авах зүйл юм уу? Фадер фадраас адислаа авах юм уу? Энд юмч бас биш баптизм гэдэг нь юу вэ? Түүний бүр үгүй. Зарим эцэг эхчүүд тэгэж ярьдаг хүн бас байгаа. Тун болвол өөрөө шашныг сонгохоор би боломж өгнө үү? Өгнө шүү гэж. Ингээд бас ярих хүн бас байгаа да. Тэгэхээр би юу гэж ярьдаг вэ? Тэгвэл тун болоод сургууль чи явмаар байна уу, <laughs> явмааргүй байна уу гэж бас асуугаарэ. Гэж би итгэж ярьдаг байхгүй юу? энэ эцэг эхчүүдэд эцэг эхэн жүгээс заавал хүүхдэд өгөх ёстой хамгийн том бэлэг байна. Тэ. А би жижиг нэрэ жижиг хүүхдэд учраас тийм ээ. Түнээс асуугаад чи баптсан авмаар байна уу, авмаар үгүй байна уу гэж асуугаад өгөх юм биш. Түнээс болохоор иргэн тойронд байгаа бүх хүмүүс бас бурханы хаанслал яг ямар утгатай вэ? Ойрхон явах боломжтой болж байгаа. Өнөөдөр ээлтэл дээр бас тгийж ирж байна тий. Эхнийх нь сүүлийнх болгоод сүүлийнх нь эхнийх бол. Хангийн ба хүүхэддээс хүүхэс болохоор бид нараа Тэнгэр бурханы хаанцлал яг юу вэ? Тэнгэр ээлз Тэнгэр ээлз яг тийм ээ надад шиг ийм за хараа энэ манай миний нүрэ хараа заа юу. Надад шиг иймэрхүү нүрэ царай хараад оо Тэнгэр ээлж шүү гэж бодох юм чөөхөн байгаа заа юу. Байхгүй юм бишээ. Чөөхөн байгаа энэ жижиг хүүхдүүдийг хараад үзүүлэхээр тэнгэрэлц имэрхүү харагдсан шүү гэхээр харин тий гэж бас ерөн хүмүүс таймсан тийм ээ. Ерөн энэ хүүхдүүдээс болохоор би хүүхдийн баптисмаас болохоор бид нараа аа бурханы хаасаа ойрхон байна гэдгийг бас баг зэрэгэрч гэсэн чинь мэдрэх сурах боломжтой болж байгаа маа. Өөрийн өөрийн амаар амаараа юуч илэр хэлж чад өөрийн сэтгэлээ яаж ч тийм ээ баталгаа өгч чадахгүй итгэлийг үжилж чадахгүй мөртлөө эдэн нараас буурхороо би нараа бурханы хаанслал ойрхон байна гэдгийг илүү мэдэрэх боломжтой болж байгаа. Өнөөдөр баптисны авах гэж байгаа хүүхдүүдээс болохоор манай энд ирсэн бүх хүмүүс ч бас